Kada prođete pored jedne od džennetskih bašći, onda sjedite, stanite, boravite u njoj i uživajte. Zasigurno govor o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim lijepim imenima, njegovim uzvišenim svojstvima, o Allahu subhanahu wa ta'ala, zasigurno je jedna od džennetskih bašći na Dunjaluku. Bašći u kojima čovjek bude li boravio, bude li sticao znanje i bude li uživao u njima taj će ako Bog da uživati i sutra u džennetu u istinskim pravim džennetskim bašćama. Kako da ne? Na Dunjaluku kako da ne bude govor Allahu subhanahu wa ta'ala jedan od odraza dženneta, džennetskog mirisa, džennetske ljepote, kada nam je poznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala najbitnije u našem životu. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio Mi smo bili vrijedni spomena. On, Allah Đelevala, je jedino kadar da sve stvori. Stvorio je i nas, doveo na ovaj dunjaluk. Spominjemo se na njemu. Dao nam je brojne blagodati da se služimo njima, da uživamo u njima, da samo obožavamo njega, jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala, da bismo ga znali obožavati da bismo znali kako ga obožavati, kako biti iskren prema njemu, Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio da ga upoznamo. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Znaj, saznaj, nauči da nema Boga osim njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. A on je lejse ke mislihi šej. Njemu ništa nije slično, njemu ništa nije ravno. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja jeste ljudi na Dunjaluku čine nepravdu Allahu subhanahu wa ta'ala ogromnu. Allah je stvorio, oni obožavaju nekoga drugog. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, on daje im sve blagodati na ovom dunjaluku, nisu njemu zahvalni, već se zahvaljuju nekome drugom. Allah subhanahu wa ta'ala stvara im i sve im daje da samo njega obožavaju, da njega vjeruju, oni ne vjeruju u njega. Činimo nevjerstvo, obožavaju ibadet, čine nekome drugom. Drugome padaju na seždu, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Vole druge kao što se Allah voli. Međutim, iskreni vjernici, Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi, oni koji iskreno vjeruju u njega, Allaha subhanahu wa ta'ala najviše vole. Zašto? Zato što ga najviše poznaju. Zato što najviše svoga vremena odvajaju kako bi se upoznali sa svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala jer znaju da im je on najbitniji. Znaju da su od njega potekli, on ih je stvorio i njemu će se vratiti. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena ili od Allahovi dželavala lijepih imena ako ih je bezbroj. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala ima svojih lijepih imena mi to ne znamo. Nešto od njih Allah nam je spomenuo u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam u svome sunnetu. Od tih mnogobrojnih Allahovih lijepih imena jesu i imena al-awwal prvi i al-akhir zadnji, posljednji. Od Allahovi subhanahu wa ta'ala mnogobrojnih lijepih imena jesu i imena al-awwal prvi i al-akhir zadnji. Allah subhanahu wa ta'ala ova lijepa imena spomnje u suri Al-Hadid, trećem ajetu u kojem Allah jalla vala kaže Huwa al-awwalu wal-akhiru, wal-zahiru wal-batinu, wa huwa bi kulli shay'in alim. On je prvi i posljedni. On je uzvišeni i najbliži, bliski i on je o svemu upoznat. On je sveznajući. Dakle, od Allaha i subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste prvi i posljednji. Prvi, jedno Allaha ođele vala ime i drugo ime posljednji. Tako je i od Allaha i subhanahu wa ta'ala uzvišenih osobina da je on prvi i prije njega nikoga i ničega nije bilo. I Allah subhanahu wa ta'ala je posljednji i nakon njega nikoga i ničega neće biti. Upravo na ovakav način i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame u dovi obraćao se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i tom prilikom u dovi pojašnjavao ova Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena na ovakav način. Pa bi govorio u dovi Allahu moj, entel awvalu felejse qableke šej. Ti si prvi i prije tebe nikoga, ničega nije bilo. Wa وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْ I ti si zadnji, ti si posljednji i nikoga, ničega nakon tebe neće biti. Allahu moj, ti si prvi, prije tebe nikoga nije bilo. I ti si zadnji, posljednji, nakon tebe nikoga neće biti. Ibn Jarir at taberi veliki komentator Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, kaže za Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime al-awwal prvi. Kaže on, Allah subhanahu wa ta'ala je al-awwal prvi jer je postojao prije svih. Postojao je bez ograničenja prije svih. Dakle, Allah je od uvijek. Nije postao, pa da znamo da odredimo vremenski, prije koliko vremena je postao Allah subhanahu wa ta'ala pa su počela nastajati stvorenja. Haša vakela. Ne. Allah je od uvijek, nema ograničenja. On je od uvijek, on je prvi, al awal, on je prvi bez ograničenja prije svih. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ibn Jarir al-Tabiri, al-akhir, zadnji, posljednji, bez ograničenja nakon svih. On je posljednji nakon, nakon svih. Kaže, postojao je kada nikoga i ničega nije bilo i postojaće kada sve nestane, kao što kaže Jalla wa'ala, sve će propasti mimo njega. Allaha subhanahu wa ta'ala. Kullu še'in halikun illa vajah. Sve će propasti, sve će otići, sve ga će nestati osim Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog plemenitog lica i onoga što je urađeno radi njega. Hulejmi, rahimehullahu ta'ala kaže al awwal prvi jeste onaj prije kojeg ništa nije bilo. On je prvi. Prije njega ničega nije bilo i al akhir jeste onaj koji je posljednji, zadnji nakon kojeg nikoga i ničega neće biti. On je prvi čijem postojanju nema početka, kaže Imam el-Bejhaqi. Allah subhanahu wa ta'ala je al-awwal prvi onaj čijem postojanju nema početka, dakle on je od uvijek. I on je al-akhir, kaže Imam el-Bejhaqi, zadnji, posljednji, čijem postojanju nema kraja. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je prvi prije kojeg nikoga i ničega nije bilo. I on je posljednji, zadnji, nakon kojeg nikoga i ničega neće biti. On je od uvijek i on je za uvijek. Zato, Allahov robe, znaj, Allah subhanahu wa ta'ala je al-awwal i al-akhir, prvi i posljednji, od uvijek i za uvijek. On je postojao kada nikoga i ničega nije bilo i on nije potreban nikoga i ničega. Postojao je kada nikoga nije bilo i nije potreban nikoga. Zatim je kasnije stvorio stvorenja da se oni služe jedni drugima. I ta stvorenja su u potrebi za Allahom subhanahu wa ta'ala, a Allah dželavala nije u potrebi za njima jer je postojao kada nikoga i ničega nije bilo. I postojaće kada nikoga i ničega neće biti. Znaj to dobro, Allahu dželavala robe, Allahu robe, znaj. Kao što kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam hadisu Imrana ibn Husayna radijallahu talan kaže Allah je postojao kada niko i ništa mimo njega nije postojalo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala može bez svih nas, može bez svega. Nas je onda stvorio. Zbog čega? Zašto nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio? I Allah subhanahu wa ta'ala zašto je sve drugo mimo nas stvorio? Nas je stvorio zbog uzvišenog cilja, da samo njega jednog jedinog obožavamo. I sve drugo je stvorio radi nas, da se mi time služimo u obožavanju njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog jedinog. Zato Allahov robe, sve što imaš, svoj život i sve što posjeduješ privremeno u ovom svome životu založi u obožavanje Allaha jednog jedinog zbog toga te je stvorio. I zbog toga je sve oko tebe stvorio i tebi podčinio. Da obožavaš samo njega jednog jedinog. Reci, kao što kaže Allah dželle Jalla traži od nas da kažemo Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin reci moj namaz i svi moji obredi pa i moj cijeli život Ne samo, dakle, ono vrijeme koje provedem u podne namazu i kindi namazu, akšamu, jaci, sabahu, dobrovoljnim namazima i ostalo. Ne samo to, već cijeli moj život, pa čak i zadnji trenuci moga života, moja smrt, posvećeni su samo Allahu, jer sam od njega potekao. On me je stvorio i njemu ću se vratiti. Pitaće me jesam li svoj život uskladio onako kako on traži. La šerikele, on nema sudruga. Ja se neću vratiti nekome drugom, pa da me neko drugi obračunava. Ne, već Allah subhanahu wa ta'ala, on je jedan jedini. Nema sudruga. Tako mi je naređeno, ja sam musliman, odnosno ja sam taj koji se odaziva ovoj naredbi. Znaj, brate muslimanu, da je Allah prvi i posljednji onaj koji je od uvijek i za uvijek. On je izvor i uzrok svega. On je prvi i od njega je poteklo sve. On je izvor i uzrok svega. Sve blagodati koje uživamo potiču od njega prvog, Allaha subhanahu wa ta'ala, onoga koji je od uvijek, kao što i kaže Jalla wala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Jama baš nema ni jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli nabrojati. Dakle, Allah, Jalla wala, je prvi i od njega je sve poteklo. On nam ukazuje ove blagodati, koliko smo zahvalni Allahu Jalla Vala i kako smo zahvalni Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na njegovim blagodatima, odnosno koliko te blagodati koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao usmjeravamo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zdravlje, koliko smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na zdravlju koje nam je dao, koliko se zahvaljujemo, koliko odlazimo u džamiju s našim zdravim nogama ili Allah nam je dao imetka, koliko tim imetkom pomažemo Allahu vjeru, koliko pomažemo Allahove potrebne robove, siromaha i slično. Kako i koliko smo zahvalni na Allahim subhanahu wa ta'ala blagodatima. I dobro znajmo, sve ove blagodati su od Allaha subhanahu wa ta'ala. On je prvi, al awwal, sve je od njega poteklo. Nemojmo se umisliti ni u kom slučaju da smo mi to svojim rukama, svojom inteligencijom, svojom zaslugom postigli. Sve je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Ama baš nema ni jedne blagodati koju vi uživate, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ne dozvoli sebi da ti šeitan priđe, pa da se umisliš, da se uzdigneš, da se uzoholiš i da osjetiš da nisi potreban Allaha dželle Ne, Allaha subhanahu wa ta'ala smo potrebni. Bez Allaha ne možemo nikoliko je jedan treptaj oka. Zato budimo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, iskazimo svoju poniznost i svoju potrebu za njim. Allah subhanahu wa ta'ala je al-awwal i al-akhir, prvi i posljednji. Od njega potičemo i njemu se vraćamo. Zato, brate muslimanu, kada te snađe kakva nevolja, kada te snađe iskušenje, Allahu dželavala požuri Allahu subhanahu wa ta'ala kreni, kod njega traži izlaza iz svoga iskušenja iz svoje nedaće i svoje tegobe koja te zadesila, ne okreći se od njega nekome drugom. Allah jalla vala je al-akhir, posljednji, onaj kome se sve vraća, onaj od koga sve potiče i kome se sve vraća. Ne žali se drugima, drugi ti ne mogu pomoći ništa. Ako te je snašlo iskušenje od Allaha, pa zar neko drugi može da otkloni od tebe to iskušenje? Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i od njega je to krenulo i on je posljednji i njemu se vraća. Zato kada te snađe tegoba, nedaća, iskušenje, belaj, problem, stisnute brige, problemi, Allahu Jalla wa'ala ponizno i skrušeno se obrati. Svoju poniznost, svoju potrebu za njim iskaži, podigni svoje ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i od njega traži sve. Dobro dunjaluka i ahireta ne malaksavaj u svojoj dovi. Ne stidi se, Allah Jalla wa'ala neće ti ruke vratiti praznim. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno kaže da će od nas otkloniti svaku nevolju da će od nas ukloniti svaku nevolju. Pa kaže, قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ Reci, Allah će vas spasiti ili od vas odagnati tu nevolju u kojoj se nalazite i svaku drugu nevolju. Ali Allah traži da budemo njegovi iskreni robovi, da ga iskreno robujemo, da vjerujemo u njega. Kaže Đalla Vala upravo u ovom ajetu kada spominje svoje blagodati, odmah spominje iskušenja. Pa kaže, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Nema ni jedne blagodati koju vi uživate, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, zato kada vas nađe kakvo iskušenje, vi njemu požurite. Zato od Allaha dželle tražimo lijeka. Počesto mi pokucamo na sva vrata. Tražimo lijeka kod svih. Na kraju se sjetimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ne, od Allaha djelavala sve potiče i njemu se, njemu se vraća. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je onaj od koga nam sve dolazi i kojim će se na kraju sve vratiti. On je prvi i posljednji. U njegovim rukama se nalazi sve. Od njega je sve poteklo i njemu se vraća. Sve je kod njega. Zato tražimo što god nam treba. Tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala njegova obskrba, nafaka od njega, njegovi sevapi zasigurno su neprolazni. Nikada neće prestati. Kao što kaže Jalla Vala, in hada le rizquna ma lehu min nefad. Doista je ovo naša obskrba koja nikada neće prestati. Ne zaboravi. Ne zaboravi hadis kuci u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala poduži hadis, poduži govor Allaha Jalla Vala. Hadis kuci jeste hadis kuci u kojem poslanik Muhammed alaihi salatu sam prenosio od Allaha šta je Allah dželavala rekao, ali to nije dakle od Kur'ana. To nije jeli, dio Kur'ana, već je to hadis. Pa u tom podužem hadisu Allah dželavala kaže Ja ibadi, o robovi moji, kada biste se svi vi od prvog do zadnjeg, svi vi ljudi i džini, skupili na jedno mjesto, kada bi to bilo moguće, da se skupite na jedno mjesto i svaki od vas iznio svoju potrebu, svoju želju, svoj zahtjev, šta mu treba. Ja svakome od vas udovoljio, dao mu ono koliko je zatražio. Subhanallah, pripremaš se, znaš za taj susret, pripremaš se mjesecima, treba mi ovo, treba mi ovo, treba mi ovo. I kada dođe tvoj red, kao što dođe red i svih drugih, iščitaš izneseš svoje potrebe i Allah ti dadne, ne samo tebi, već svima nama. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja dam svakome od vas ono što je tražio. To ništa ne bi umanjilo moju vlast. Ono što se nalazi kod mene, nikoliko kada se spusti igla u more. Subhanallah. Boravimo što je god moguće više u ovoj džennetskoj bašči kako bismo, ako Bog da sutra, boravili na drugom svijetu u pravoj istinskoj džennetskoj bašči kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha dželle molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya dal husna خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوهاب